Եթերում օրացույցն է։ Այսօր նոյեմբերի 29-ն է, տարվա 333-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1920 թվականին հայ հեղկոմը Հայաստանում հրճակեց խորթային կարգեր Խորթային սոցիալիստական հանրապետություն։ 1925 թվականի հենց այսօրը հիմնադրվել է Երևանի Արաբ Կիր վարչական շրջանը։ Արաբ Կիրը քաղաքի հյուսիսային մասում գտնվող խոշոր ու բարգավաճող թաղամասերից մեկն է։ Նրա հիմնադրմամբ սկիզբ է դրվել Երևանի մոտակայքում նոր ավանների կառուցմանը։ Անունը գալիս է Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիայի շրջանի Արաբկիր գավառակի անունից, որտեղ 20-րդ դարի սկզբին, մինչև Եղեռնը բնակվում էր 18382 մարդ։ Կենթանի մնացածներից մի մասը տարբեր կողմերից գաղթեց Հայաստան, իսկ մի մասն էլ արտասահմանում բնակություն հաստատեց եւ ի հիշատակ իրենց հայրենի արաբկիրի հիմնեցին հայրենակցական կամ վերաշինական միություններ։ Արաբկիրցիների անձնվեր աշխատանքով ու օժանդակությամբ արաբկիրը վերափոխվեց։ Այնտեղ կառուցվեցին բազմաթիվ տներ, ստեղծվեցին ծառազարդ փողոցներ, աղբյուրներ։ Արաբկիրում հիմնվեցին ոչ մեծ գործարաններ, փայտամշակման, հագուստի, կոշիկի եւ այլ ձեռնարկություններ։ Բայց հետագայում, երբ Երևանի սահմանները ընդարձակվեցին, արաբ գիրը մտավ քաղաքի մեջ։ Այն մեծացավ, բարեկարգվեց, վերափոխվեց ու դարձավ Երևանի ամենաբազմամարդ թաղերից մեկը։ Այսօրը պատմության մեջ 1956 թվականի այսօրը Հայաստանի հանրային հերոստատեսության առաջին եթերը հերարցակվեց։ 1967 թվականին Երևանում տեղի ունեցավ Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի վրա կառուցված 1915 թվականի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան կոթողի բացումը։ Այս օրը ծնվել են 1797 թվականին իտալացի երգահան Գաետանո Դոնիցետին 1909 թվականին հայ նշանավոր ճարտարապետ պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Վարազդատ Հարությունյանը։ 1911 թվականին հայ բանաստեղծ ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Աղաբաբյանը։ 1917 թվականին հայ խորթային շինարար Կոստանդին Մարությանը։ 1919 թվականին հրետանու գեներալ լեյտենանտ Համբարձում Համբարձումյանը։ 1921-ի այսօրն է ծնվել հայ արձակագիր ու թարգմանիչ Ռաֆայել Արամյանը։ 1922 1924 թվականին հայ խորթային դերասանուհի Մարուսյա Մարտիրոսյանը 1932 թվականի նոյեմբերի 29-ին է ծնվել Ֆրանսիայի 22-րդ նախագահ Ժակ Շիրակը։ 1947-ի այսօրն է ծնվել օրթոպեդ ու ռուսկաբան Սերգեյ Սեյնյանը։ Այսօր նոյեմբերի 29-ն է։ Տարվա վարտին մնաց 32 օր։